Eta erran bezala montoin gila, Josef Baken sukaltine, bai behaz, gela berrogeita amahurte, agorilen hamahiu batez, lurika izan zen, e, etan, bena zu montoin behintzinen hor, gai hortan, gaiko hamekak, e, hamekonen altesin. Momentu hortan lurika izan zelek, zu zeizien jala besta zela ez montoin? Eta bai, e, mesala zuen mesala. Eta mesati landa, ostatinek hatu gutuz behinadateko. Eta mesati lan da, bagelti bat asun hila mundu bina eh, eh, egin gehin izan etxako, hani emazitzu zen ba, egin, haure txipi zetzen. Torren, ustatzen gine laik, magin izan xopina, horrein mahaina zen, e, eh, lujikaiak zertu zizen, bodaletak pintu joi, bodaletak e, egin zizien, eta ardi esun bitzen, <laughs> ni patakaz, <laughs> bortala, eta bortan nintzalaik, lujikaiak, bigrena, Eta txekan deia, ui, bat nahi, <laughs> ni txakolan nizu menenetako. Eta bortzan zalaik, e, uli hikaia, lozak jorten hega atzetik. Zuzen ere? Eta jo, arrabiatzen nuzu, uturile helziki, a, a, a, a, a, Hore berga iza, eh, loza, eta hor bietxe zahar eh, bitzen, hagei eh, zuzen kambeak, uhik eta zezun eixer, eh? Eta jo, juite heltzen duzu mobileta eta mobileta lat heltun duen, bat jo, zezun kandu kandila. Hala, juiko etxahunian gela, Uh, badakizie heltu bada sumaitek uh, behala lurikaen uh, eh, behoita hamar urtik gela, behala bestatuko eta be, etxahunian bizitu behiti ehoi Eh, kuntatuko dikie, bai aianduk eta bai rozetek nula bakotsak bizitu dino, ez dakat, bai. bo hasiko gituk rozetek ilan, eh? Bai. Zui, eh, hau uh, dela montoiko zia, sortzez, ordin uh, eh, bai. bizitu duzu manea bereziz, segure? Bai, uh, izan uh, montoizko bai, bena heben enduzun uh, hunat eskontuik, ordin, an 66, uh, 63, eta hasi nuz ordin uh, uskanik eta lue ka hartan esan gintutzen, eh, sinema uh, jangintutzen, eta ordin uh, ikusi sola dua uh, eskapatzen bezala, eta harritu bekinen, sal helki gututzu, eta taratzeko plazan nengu bat egin izi otoz, mundokan puntzuzun, harritu kuke, eta txie duen Oiuak karraska daizututzen, eta ara etxi eh, eta eliminatuik, eta argi argituik, eta haura txipi zututzen, mena huk jatzari zututzen, mena zututzen, wala eh, nik hola ikusi, eta bihamen nindzun nuzu montoila, eta han, eh, ha, eta imontoiko sargian, ikusi nizun uh, Bulanje beti bulanje duz eta murria, murria junik eta kabineta, kameako kabineta gehizuzen bide berri lat. oi beno? Ordin harrituik jungen dutzen ene txondulat. Han uh, eh, etzuzen deuze bai harrausi untsa, bena geho deuze gastoi bezalakoa. Mm -hmm. Etzuzen han igan, hama igan zuzen, bena ez Da hola, nik hola hori nuzu, geho bon. Hola, montoin uh, juin beno azkarrago, bortxaze huianago baita eta Bai, bai, bai, bai, azkar ba, zuzun bai han. Ba zuzun etxe zumaitu pyrki eta erdiatuik eta txusi zuzun bai, ho. Uh, oh. Erraiten bai, eitan haura atzaman zunila eta ah. plastribusi bat ekin, ez? <laughs> Ah, bai, uh, heben juin bai, haura kipizutuzun eta eh, ne, okay, bigerrena, zer zin urtia, hua plastria preforta jarrausi behitzen untsa, plastre musi bat eskin, eta bai, baimena ez dutzen ohar deuzetzen